الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود لا يرى عن يمينه Mnogi oblici džihada nikakve veze sa oružjem odnosno sa sabljom, puškom ili bilo kojom drugom vrstom naoružanja. Rat koji znači širenje nereda, zuluma, ubijanja civila, okupiranje tuđe teritorije. Islam ne prihvata mako i ma gdje ga vodio, da li u Afganistanu, Iraku ili u Americi. istina je da je islam vjera koju je Allah Đelešanuhu odabrao ljudima, koja se temelji na potpunoj pravednosti i donosi dobro i hajr čitavom čovječanstvu i muslimanima i nemuslimanima.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 S te strane, ja bih ovu temu podijelio na četiri dijela. Dakle, govorit ćemo, inša Allah, o globalnoj situaciji i napadu na islam i muslimane, kojima se i onda kad se napadaju i kad se brane od tog poniženja i tih napada pripisuje terorizam, govorit ćemo dakle o tome o toj borbi protiv islama i muslimana pod plaštom borbi protiv terorizma. Zatim šta je stvarna istina o tome. Uz ovu tačku ćemo spomenuti naravno džihad i objasniti šta u stvari znači džihad u islamu. Spomenut ćemo zatim naše stanje u Bosni. Zatim zašto su muslimani njihove države danas lahak plijen neprijateljima islama i na kraju bismo mogli spomenuti i neku petu tačku gdje je izlaz. Draga braćo i cijene sestre, mi smo dakle svjedoci, slušamo i gledamo ovih dana američke napade, odnosno američku agresiju na Irak i gdje je Amerika dokazala da je odbila sve osim da bude agresor i napadač bilo direktno ili indirektno, posebno kad su u pitanju muslimanske zemlje, a uopšteno kad su u pitanju bilo koji američki interesi. Što se tiče opšteg stanja muslimana, ono je u znaku strašnih pritisaka i napada na islam i muslimane diljem zemaljske kugle, posebno dakle od strane Amerike. Zašto Amerika? Ja sam ovdje u uvodnom dijelu uzeo jedan dio iz jednog teksta koji je objavljen u Safu da ga malo pokomentarišem od šeha Salman Auda gdje on komentariše to stanje odnosa na terenu na globalnom planu dakle zašto Amerika kao glavni napadač posebno na muslimane i muslimanske države prije svega treba spomenuti da je kraj hladnog rata promijenio mnoge pozicije i tada je Zapad na čelu sa Amerikom najavio novi svjetski poredak i obećao naravno bolji i srećniji život u svakom pogledu što mi naravno u praksi nismo osjetili, naprotiv, oni su nas uvjerili u suprotno. U okviru tog poredka koji je na sva zvona najavio demokratiju i ljudska prava, slobodu u svakom pogledu, Amerika je uspjela da se nametne kao vodeća sila poslije pada Sovjetskog saveza. I ona danas diktira tempo na političkom, vojnom, kulturnom i ekonomskom planu. Amerika želi da sve bude jednoobrazno, da sve države podrže uređenje koje Amerika natura, Amerika ne trpi nikakvu samostalnost u svijetu, ni kulturnu, ekonomsku, niti političku. I naravno, prvi koji su došli na udar američkog jednoumlja su upravo muslimani. Zašto, braćo i seste? Prije svega zato što je novi svjetski poredak, u stvari utemeljen na bezboštvu, koji je kao takav imao jedinog stvarnog oponenta u islamu, jedinoj autentičnoj objavi i priznatoj vjeri kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Amerika je razrađivala svoju strategiju obračuna sa islamom cijelo to vrijeme, a nakon 11. septembra oni su javno obznanili napad na islam, odnosno najavili su novi krstaški rat pod parolom borbe protiv terorizma, naravno islamskog terorizma. Oni su tražili bezoslovnu podršku čitavog svijeta, a da nisu odredili niti objasnili granice terorizma, niti su ponudili bilo kakvu strategiju rješavanja tog problema parola je bila jednostavno sila i samo sila. Svoju silu su u borbi protiv terorizma isprobali najprije na Afganistanu. Na najokrutniji način su napali civilno stanovništvo i dokazali šta su u stvari smjerali i šta im je bio cilj. Nakon Afganistana i silnog i stravičnog poniženja muslimana u Afganistanu od strane Amerike, došao je na red Irak. I zapamtite, braćo i sestre, da je napad na Afganistan juče, a danas na Irak, sutra na Siriju, Iran, Saudijsku Arabiju ili neku treću ili četvrtu muslimansku državu, samo dio onoga što kriju njihova prsa, što kriju prsa nevjernika, protivnika Allahove vjere. Kaže uzvišeni, kad badati l-bagba'u min afuahihim, oma tuhfi sudurhum akbar. Mržnja izbija iz njihovih usta, ali je puno gore ono što kriju njihova prsa. Dakle, daleko je gore ono što kriju a što još ne mogu da ispolje ili nisu u takvoj situaciji i ne dao Allah da ta njihova mržnja i odbojnost prema islamu i prema muslimanima dođe do izražaja i da dođu u takvu poziciju da je mogu iskaliti i pokazati. Oni su nakon 11. septembra najavili rat i njegov početak, a nisu odredili kraj i krajnji cilj. I naravno ta borba protiv terorizma nije zaobišla ni našu državu Bosnu koja je svakako na meti neprijatelja i svojom propagandom neprijatelji islama su toliko uticali na, na naš narod i mi to moramo priznati da mi sami sebe ubjeđujemo u to da smo mi stvarno takvi kakvi nas oni opisuju i da se pribojamo jedni drugih Znamo se dobro, u komšiluku zajedno živimo, u džamiju zajedno idemo, zajedno se borili za pravdu, za slobodu od agresora kojim je upravljao i kumovala upravo Amerika na jedan indirektan način jer im je dozvolila da urade četnici i ustaše s muslimana to što su uradili. Na taj način tom propagandom bacio se u zaborav rat, agresija, genocid, urbicid i sve vrste zla koji su se desile nama u strašnoj agresiji na muslimane Bosne i Hercegovine od Srba i Hrvata, a pod patronatom međunarodne zajednici. Zato se neizostavno moramo zadržati kod termina terorizam, a također i termina džihad, i objasniti ih u svjetlu islamskih propisa. Islam, prije svega trebamo kazati, Islam ne poznaje terorizam kao način putem kojeg se vrši nasilje nad drugima i drugačijima. Mi dakle govorimo o islamu kao vjeri, a ne o pojedinačnim slučajima i životima nekih muslimana, odnosno nekih grupacija. Islam je vjera danas milijarde i 300 miliona ljudi i većina ljudi na strateškim važnim mjestima na zemlji su u stvari muslimani. I ova vjera postoji 14 vjekova i kusur i kroz svoju historiju nije nikada prouzrokovalo problem društvu, niti mu naštetila s bilo koje strane. Ali i pored toga, Islam ističe pravo na odbranu i zaštitu života, a i, i slobode posebno. I zbog svog stava o ratu, o džihadu, o borbi, nevjernici i protivnici Islama su terorizam ugurali u kontekst Islama. Samim tim oni su najavili rat milijardi i 300 miliona muslimana. Mi znamo, braće i sestre, istinu i želimo da je kažemo. A istina je da je islam vjera koju je Allah Đelešanuhu odabrao ljudima, koja se temelji na potpunoj pravednosti i donosi dobro i hajr čitavom čovječanstvu, i muslimanima i nemuslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za svog poslanika وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. On je milost svima, čak i nevjernicima, jer štiti njihova prava i pravičnost, što je Islam kroz istoriju svoje vladavine pokazao. I ako hoćemo biti potpuno realni, iskreni i pravedni, mi možemo i moramo reći da je sadašnji neprijateljski odnos Zapada i Islama izgradio Zapad, a ne Islam krstaški ratovi, inkvizicija, kolonializam, posijano zlo od Palestine preko Čečenije, Somalije, Sudana, Iraka, Afganistana do Bosne. To su sve primjeri, dakle, zla, nasilja i nepravde prema muslimanima. A onaj ko hoće da donese dokaz protiv islama, kroz istoriju, mora će se dobro namučiti i opet neće doći s dokazom. Wow. سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من Dakle, mi postavljamo izazov pred sve one koji osuđuju islam i smatraju da islam baštini terorizam koji oni pripisuju muslimanima da dođu s dokazom iz istorije ljudskog roda od kako se pojavio islam odnosno od kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo da poziva u islam da donesu dokaz da su muslimani napravili nešto slično i učinili nešto slično što su činili i što čine kršćani i drugi koji nisu muslimani. Kad je u pitanju ovaj izraz terorizam, odnosno taj novi svjetski poredak i njihova demokratija, suživot, tolerancija i tako dalje. Uzet ćemo dokaze za to da kada ne bi ovo bio samo isprazan govor, Vi ste čuli i slušate stalno da kad je riječ o toleranciji, o suživotu, posebno na ovim našim prostorima, svi i kršćani i muslimani i bilo ko drugi, kad govori o toleranciji, navode primjer Sarajeva. Navode primjer Sarajeva kao primjer suživota pa kažu vidite da se može živjeti zajedno. Pogledajte šta je tolerancija. Begova džamija, katedrala, katolička, pravoslavna crkva i sinagoga židovska. U nekoliko kvadratnih metara sve, sve zajedno. Dakle, to je primjer toleranciji, ali čiji? Ja s ponosom mogu da kažem to je primjer muslimanske tolerancije i ne dao Bog, ne dao Allah da su četnici osvojili Sarajevo, ne bi tako bilo. Zato im poručujemo i kažemo, dobro, pored Sarajeva, pokažite nam drugi grad, daj, kažite nam je li tako u Zagrebu, je li tako u Beogradu, je li tako u Parizu, ili u Londonu, ili u Njorku, u kojem god hoćete svjetskom gradu. I nemojte ići daleko, nemojte čak ići dalje od Bosne, u Banja Luci, je li tako, u Stocu, je li tako, u onim mjestima gdje su Srbi i Hrvati većina, je li takva situacija, s tolerancijom i sa suživotom kod drugih osim kod muslimana. Nema ni jednog grada na svijetu, čak ni kuc za kojeg također kažu da je sličan Sarajevu, danas se ne može za njega kazati da je takav grad, zato što njime upravljaju i vladaju židovi, koji su skoro srušili mesčit, da ne govorimo o ljudskim žrtvama, genocidu i poniženjima koje čine, čine muslimanima. Što se tiče samog rata, islam, braćo i sestre, poznaje rat. I to je posebno obrađena tema tema u islamu, odnosno u islamskom fikhu. Ali postoji rat koji islam prihvata i rat koji islam ne prihvata. Dakle, rat koji znači širenje nereda, zuluma, ubijanja civila, okupiranje tuđe teritorije, islam ne prihvata mako i ma gdje ga vodio, da li u Afganistanu, Iraku ili u Americi. A rat koji znači odbranu života, časti, odbranu od agresije, protjerivanje kolonializatora, to je pravedan rat i kao takav i sam ga poznaje i ne samo da ga poznaje, nego ga i naređuje. Nego ga i naređuje. I ovakav vid rata su vodili muslimani kroz čitavu, kroz čitavu svoju istoriju. Što se tiče terorizma i džihada, ja bi prije svega spomenuo nekoliko vidova terorizma koji se ispoljavaju najčešće u svijetu prije svega tu je imperialistički terorizam, što znači pljačkanje tuđe imovine i tuđih dobara i eksploatacija tuđih dobara u drugoj državi. Zatim okupatorski terorizam. Primjer za to je primjer Izraela koji je okupirao muslimansku teritoriju, svetu zemlju Palestinu i čini najveće zlodjelo više od 50 godina nad tamošnjim stanovništvom, tamošnjim muslimanima, a Amerika niti bilo koja druga država se ne bore da ugase taj plamen terorizma. Zatim idejni terorizam. Idejni terorizam također bi mogli navesti primjer cionističke politike o nekakvom antisemitizmu gdje cionisti, to je židovi govore o tome da postoje skupine koje mrze židove taj takozvani antisemitizam i na osnovu toga na osnovu toga je počinjen i holokaust kako oni kažu i sva druga sva druga zlodjela nad židovima i zato i danas debelo naplaćuju naplaćuju to od onih koji su nad njima počinili Zatim državni terorizam, kad jedna država teroriše drugu, ili ekonomski terorizam, kada bogate države, kao što je danas situacija, kad bogate države sjevera eh, se dignu protiv siromašnih država juga i sve ove vrste terorizma, dobro o njima razmislimo, pa i sada stavimo u kontekst političkih i svakih drugih zbivanja i prevrenja danas u svijetu i da vidimo, da ocijenimo da li se mogu pripisati muslimanima ili nekome drugu. A upoređivanje džihada sa terorizmom na zapadu je jedna velika podvala i velika laž na islam i na muslimane. Ne samo to, braćo i sestre, ne samo da džihad nije terorizam, već mnogi oblici džihada uopšte nemaju nikakve veze sa oružjem, odnosno sa sabljom, puškom ili bilo kojom drugom vrstom naoružanja. A u narednom dijelu predavanja ćemo to i dokazati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dakle, kad je u pitanju džihad, moramo shvatiti da u islamu džihad ne znači samo rat. Uopšte, džihad ne znači samo rat. Allah subhanahu wa ta'ala u mnogim kuranskim ajtima spominje određene vrste džihada koji se ne odnose na rat. Pa između ostalog u Kur'anu, u suri Furkanu 52. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا i ne pokoravaj se kafirima, dakle nevjernicima i bori se protiv njih Kur'anom velikim džihadom. Dakle, Allah Đelešanu ovdje spominje borbu Kur'anom. A šta to znači? To znači činiti davu, iznositi dokaze ljudima, pozivati ih da prihvate kuransko učenje, odnosno Allahovu objavu Kur'an, objašnjavati ljudima propise Kur'ana i raspravljati sa onima koji nisu muslimani na najljepši način, iznositi im jasne dokaze, ali raspravljati ne na takav način kako se danas raspravlja da se izjednačije vjere. Ne, nego da se iznesu jasni dokazi. Neka oni iznesu svoje, a mi ćemo svoje. Pa da vidimo, pa da vidimo gdje je istina. I da se posle toga povinuju ako dokažemo da smo u pravu, da je to Allahov govor kao što jeste, da je to istina, jedina istina, ona da se prihvati. Dakle, to znači i to Allah naziva velikim džihadom. Dakle, velikim džihadom borba Kur'anom protiv onih koji ne poznaju Allahu istinu, da im se iznesu dokazi i da se na najvišan način sa njima raspravlja i da se pozovu u islam. Zatim, borba protiv vlastitog nefsa ili prohtjeva duše. Allah Đelešanu u suri Ankebut u 69. ajetu kaže وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ A oni koji se budu borili u ime nas, mi ćemo putema koji nama vode uputiti. I zaista je Allah sa dobročiniteljima. U ovo značenje, između ostalog, ulazi i podsticanje duše na dobro. Dakle, stalna muđaheda, borba sa svojim slabostima, sa svojim nefsom, čišćenje duše i udaljavanje od svih vidova zla i svih poroka. To je istinski džihad, zaista. Dakle, to je jedno od značenja, mada u, u nekim tefsirima dolazi i stoji da, da može značiti i borbu sabljom. Zatim, džihad i metkom. To znači dijeljenje metka u dobrotvorne svrhe, a između ostalog dijeljenje borcima na Allahovom putu. Odnosno, onima koji se bore kao borci, kao muđaheri s puškom, sa sabljom i tako dalje. I to je spomenuto na mnogim mjestima u Kur'anu. Zatim, kad se radi o borbi životom, to podrazumijeva činjenje dobrih dijela od kojih su i borba dakle borba kao rat zatim učenje korisnog znanja dava, prenošenje islamske istine sve to traži džuhd džuhd, riječ od koje dolazi izraz džihad dakle traži trud ulaganje maksimum truda da se to da se to postigne a što se tiče historije pa dokaza ima mnogo kako se širio islam i šta je značio džihad Mi smo spominjali jedan put da je recimo Indonezija jedna od najmnogoljudnijih država na svijetu prihvatila islam, odnosno stanovništvo te države prihvatilo islam bez džihada, bez rata, bez borbe. Oni su prihvatili islam preko trgovaca muslimana koji su pokazali svoj karakter, svoj islamski ahlak, poštenje, pravednost u ima Allaha Đelešanuhu i ljudi su se zadivljeni tim primjerima odlučili da prihvate islam i ostali su u islamu. Zatim, ono što zorno pokazuje da se islam nije širio silom niti nametao silom jer je to neprirodno za islam spomenut ćemo države iz kojih su otišli islamski vladari kao što je i naša Bosna mnoge druge države Španija, Zakavkaske republike Egipat, pa ako hoćete Irak zatim Magrib, jer kad je nestalo hilafeta, mnoge te države su uzele druge zakone, kao što su komunistički i tako dalje, dakle nisu sudile po islamu i po šerijatu, kao što danas ne sudi, Šta su uradili stanovnici tih država? Jesu li ostavili vjeru? Jesu li ostavili islam nakon što je nestalo muslimanske vlasti? Naprotiv, naprotiv, nisu ostavili islam, nego su, kad je ukinut hilafet, ostali u vjeri, ostali u islamu i bili su spremni I mi to znamo da su naši preci, naši djedovi i pradjedovi bili spremni podnijeti najveće torture od zatvora, protjerivanja, ubijanja i tako dalje, ali nisu napustili vjeru. Ostali su u islamu i dali su svoje živote za islam, što je dokaz da su ti ljudi prihvatili islam sa ubjeđenjem. Ali hajmo sad uporediti to sa kolonizatorskim osvajanjima, osvajanjima Francuza, Engleza, Italijana i ostalih Amerikanaca danas, da vidimo kako su se ponašali oni, iako su željeli nametnuti svoju vjeru, silom stanovnici tih zemalja koji su oni osvojili nisu prihvatili njihovu vjeru i borili su se svim sredstvima da se oslobode njih i da ih protjeraju svojih država. I kada su to uspjeli uz Allahovu pomoć, oni kao okupatori i kolonizatori su ostali u sjećanju samo po zlu. I tako će ostati zapamćeni u svim generacijama. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مسموم لا يرى عن يمينه من مهين لا يرى عن شماله من يدور كل ساح سعى إليها خلاهم كل درب يشقه مسدود وبقى الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وقف الطفل عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وغيوم والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود Dakle, Islam preko džihada poziva učuvanje i zaštitu društva od nasilja, od diktatora i njihove diktature, od ugrožavanja temeljnih ljudskih prava. Zatim preko džihada islam poziva u dobro, poziva dakle u, u prihvatanje islama, njegovih uzvišenih vrijednosti i principa, ali na najljepši način kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, udu ila sabili rabbika bil hikmeti wal mav'idati hasana. Na put svoga gospodara pozivaj mudro ili lijepim savjetom. Zatim Iako džihad ne znači samo kital, odnosno borbu ili harb, rat, mi kažemo da je kital kao rat naređen. Naređen. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Wallahu ja'lam wa antum la ta'lamu. Propisana vam je borba, ali vam je ona mrska. Možda vi nešto mrzite, a to je dobro za vas. A možda nešto volite, a to je loše po vas. Allah zna, a vi ne znate. Dakle, u ovom kuranskom ajetu iz sure Bekara, Allah Đelešanuhu naređuje borbu. Kada? Dakle, kada se treba obračunati sa zulumom, kada treba braniti slobodu, osnovna životna prava, kada treba otkloniti prepreke sa puta dave, da ljudi dođu do istine ili da je barem čuju, a ako hoće neka je prihvate, ako hoće neka je odbiju, onda je naređen džihad, odnosno džihad kao kital, kao, kao borba. Sad nam je jasno dakle da je džihad puno širi pojam, puno širi pojam od same riječi kital ili harb, što znači rat i pod ovim geslom su muslimani vodili ratove kad su ih vodili kroz istoriju a knjige istorije su kod nas i lahko je ovo provjeriti zatim ako hoćemo i matematički da uporedimo stvari hajdemo se upitati samo vezano za prošlo stoljeće koliko su muslimani u prošlom stoljeću ubili nevinih ljudi koliko su to uradili komunisti koliko je Amerika koliko su židovi ko je zapalio braćo i sestre vatru dva svjetska rata u toku pola stoljeća ko je bacio atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki i ko je izvršio tolike pokolje od Palestine do Bosne kako smo to, kako smo to spomenuli dakle kroz ovo izlaganje smo želi da objasnimo iako nam je to poznato nama je ovo jasno Nama vjernicima je jasno šta hoće, šta hoće nevjernici i zašto nas napadaju. To je kaderski, to je Allah Đelešanu tako odredio. Borba između dobra i zla trajaće do sudnjega dana. Samo je žalosno što muslimani, muslimani ne čuju sad onako kako treba da čuju zov kuranske istine i zato se ne odazivaju i onda traže izlaza traže izlaza u nekim drugim idejama, u drugim putevima, kao što sad vidimo da se i dalje još uvijek poziva u nekakav nacionalizam i tako dalje. Ne može nikakva nacija, bila ona bošnjačka, bila arapska, da su Arapi imali snage, da je u tome vrijednost, ne bi im 2 miliona židova prkosilo od Arapima koji ima oko 350 miliona oko Palestini. Dakle, prava stvar i prava istina je zaobiđena i muslimani od nje bježi a Allah subhanahu wa ta'ala u, u hadisi kuciju kaže tako mi moje uzvišenosti i veličine neće se ni jedan moj rob osloniti na mene odnosno pouzdati u mene a da mu neću dati izlaz i olakšati mu makar mu se činilo da su se i nebesa i zemlja ustremili protiv njega i tako mi moje uzvišenosti i veličine neće se moj rob osloniti na nekog drugog mimo mene, a da mu a da neću učiniti da mu se zemlja ispod njegovih nogu zatrese, dakle neće imati tvrdo i čvrsto tlo pod nogama i zatim nije me briga na kom mjestu te zemlje će on nestati, odnosno skapati. أنت يا طفل وحدك اليوم في الساعة فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب أين العروض Da bismo potvrdili, braćo i sestre, ovo što govorimo, dotaći ćemo se naše situacije i vidjeti šta nam je donijela od dobra koje je obećala međunarodna zajednica na čelu sa Amerikom i dokazati da oni nikakve ugovore ni veze kad su muslimani u pitanju ne poštuju niti će ih poštivati do sudnjega dana i da se njihov odnos prema muslimanima ma kakve ustupke njima činili makar prešli onaj donji prag prag ispod kojeg se ne može ali eto mi muslimani možemo i čak ispod tog praga kao što je situacija ovdje u Bosni, kao što je situacija u Palestini. Jasar Arafat neka čini ne znam kakve ustupke židovima i amerikancima, neka poubija sav svoj narod i digne policiju protiv njih, Amerika i židovi neće promijeniti svoju politiku prema njemu. I vidimo da je to tako. I vidimo kako njega samog ponižavaju i šta mu se radi. I dokazat ćemo da su oni učestvovali, dakle međunarodna zajednica i dalje učestvuje u terorisanju Bošnjaka i zatiranju svega muslimanskog pa samim tim i bošnjačkog jer na neki način mi znamo ko se deklariše u ovoj državi kao, kao bošnja. Prvo ćemo spomenuti braćo i sestre politički aspekt. Mi znamo da su Srbi i Hrvati iz svojih enklava u većini slučajeva istisnuli istisnuli muslimane i oni su očuvali svoju homogenost. A dio teritorije sa bošnjačkom većinom su i te kako okupirali, mislim, u političkom smislu posebno dakle glavni grad odnosno kanton Sarajevo pogledajte kako je podijeljena vlast kod nas u Bosni imamo jednog federalnog tužioca koji je Hrvat i zna se da međunarodna zdajnica ne dozvoljava da to bude Bošnjak ni po kakvu cijenu zatim sjetimo se izmišljene priče o pogorelici ko je tada imao vlast vlast i ko je izmislio pogoralicu. Ministar pravde bio Hrvat, tužilac Hrvat, direktor federalne policije Hrvat, sudija Hrvat, predsjednik Vrhovnog suda Hrvat. A iza svega toga, iza tih postavljenja, stoji međunarodna zajednica, ali su joj svakako svesredno pomogli bosansko-hercegovački političari, posebno iz doba alijansije koja je u svoje vrijeme otpočela hajku na nepostojeće muslimanske teroriste iz bošnjačkih redova, što su Srbi i Hrvati iskoristili maksimalno. No, ni druge bošnjačke stranke nisu puno bolji u tom pogledu mislim, ništa konkretno ne rade, nego se samo klima glavom kako je to neki dan rekao akademik Muhamed Filipović na kantonalnoj televiziji, dakle Sarajevskoj, kada ga pitaju o stanju u Bosni i Hercegovini, kaže ovo jedan protektorat i to e, jedan vrlo neobičan protektorat, jer ima još država koji su pod protektoratom, ali žive uslovno rečeno normalnim životom, protektor se brine o tom narodu, polaže na kome račun, međutim mi smo ovdje pod jednom vrstom jako neobičnog protektorata gdje nemamo nikakav uticaj, našu rič niko ne sluša i dobili izbore, ne dobili izbore, glasali za koga ili ne glasali, ništa se ne mijenja, međunarodna zajednica, OHR ili bilo ko drugi od njih vodi glavnu riječ i nas niko, niko ni za šta ne pita. Zatim, zatim vojska. Braćo i sestre, mi smo jedini narod na Balkanu koji ne smije proizvoditi oružje za svoju vojsku. I vi se sjećate da je nama međunarodna zajednica nametnula priču i svoju demagogiju o broju vojnika koliki bi trebao da bude broj vojnika u našoj armiji i smatrali su to i postavili to kao najvažnije pitanje a što ta vojska nema naoružanja, to niko nije postavio pitanje i to nije uopšte bitno. Važno je da se zna koliki će broj vojnika biti, pa neka se bore ili neka brane sutra ponovo svoju državu, čime stignu kako znaju i umiju. A ono što je bilo od naoružanja posle rata, uzeto je od ove sirotinje i prodato je Izraelu. Prije dvije godine, spomenući jedan slučaj, prije dvije godine jedna od najelitnijih naših jedinica, rangeri takozvani, vježbali su spuštanje iz helikoptera, ali nisu imali opremu. Nisu imali obične konopce i od jednog privatnika su morali tražiti i posuditi te konopce da bi izveli tu vježbu. A s druge strane pogledajte kako su opremljena Hrvatska i Srpska vojska. Zatim, sigurnosne službe. Međunarodna zajednica je u našem dijelu nametnula, dakle gdje su bošnjaci većina, nametnula potpunu kontrolu, potpunu kontrolu, dok je u isto vrijeme Republika Srpska potpuno nezavisna u tom domenu. Hercegovina takođe, ona je prepuštena HDZ-u i u njihove poslove se niko plaho ne miješa. A kod nas nakon 11. septembra uzmemo li federalni MUP AID ili danas FOS, Najviše snage i najviše sredstava se potrošilo u špioniranju takozvanih muslimanskih terorista. Osnovan je antiteroristički tim koji broji nekih 20 ljudi, a od njih su dvojica bošnjaka sam. Umjesto, dakle, da bude obrnuto. Zatim, novi, zatim, kad je u pitanju taj FOS, danas je umjesto Munira Alibabića Ivica Vukšić, Hrvat od kojeg se bošnjaci nadaju da će im sačuvati živote i mjetke i čast. A vidimo da je i danas njihova glavna aktivnost traženje i špioniranje terorista, traženje terorista među bošnjacima. Dok u isto vrijeme droga, krađa, prostitucija uzimaju sve više i više maha, posebno kod naše mladeži. Samo radi informacije, spomenut ću samo da se u Sarajevu godišnje ukrade 800 auta. Da bi stvar bila potpuna, pobrinula se također međunarodna zajednica kad je u pitanju državna služba. Danas mi u Bosni i Hercegovini, braći i sestre, imamo šefa državne službe kojeg je imenovala međunarodna zajednica, to je Jakob Finci, i on određuje ko će raditi u državnoj službi ako neće. Ne postoji jedan ministar, niti bilo koja partija makoliko glasova dobila, a da može na tom polju nešto učiniti. A ko je on? On je židov. Mi znamo da židova ne ima puno ovdje. I dovoljno bi bilo da imaju, da imaju u Bosni i Hercegovini. Da imaju svoja prava kao što imaju i ništa više. Međutim, on je, osim što je šef državne službe i vrši sad veću funkciju nego, nego član predsjedništva bošnjački, zatim on je član međureligijskog vijeća i on je pored toga predsjednik židovske vjerske zajednice. Bukvalno prevedeno, rejz je židovski. Hajde sad zamislimo, da je naš rejz ulema Mustafa Efendija Cijerić izabran za šefa državne službe. Bili to bilo logično za njih? Naravno da ne bi, mada bi po islamu bilo logično, jer u islamu ne ima odvajanje vjere od države. Kod drugih je, kod kršćana je parola i deviza caru care u Bogu Božije. Kod nas nije. Kod nas muslimana nije. Ali je nezamislivo da neki vjerski službenik vrši takvu funkciju. Dakle, to je žalosno. I takva je situacija kod nas u Bosni, a, a nju su prouzrokovali upravo međunarodna zajednica i njeni, i njeni faktori. Zatim, izbjeglice, to je posebna tragedija, neizvjesnost, strah, se uvuko među muslimane, Samo prošle godine bošnjaci su napadnuti preko sto puta. Niko nije rekao da su to teroristički akti i djelovanje. Zatim uzmite gradove koje su Srbi očistili od muslimana. Trebinje, Nevesinje, Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Bijeljina, Gradiška, Bosanski Novi, Modrića, Doboj i tako dalje. Skoro etnički čisti gradovi. I Srbi samo čekaju novi popis stanovništva, pa da s rahatlukom onda sprovedu konstitutivnost svoga, svoga naroda i da, da oforme jednu, jednu modernu evropsku državu. Zatim, kad je u pitanju suđenje ratnim zločincima, u Bosni i Hercegovini je pred našim sudovima za šest godina osuđen jedan Hrvat, deset Srba i četrdeset Bošnjaka za ratne zločine, dakle pred bošničkim sudovima. Zašto se sve ovo dešava, braćo i sestre muslimanima, danas, ovdje u Bosni i u čitavom svijetu? الصبر نور ويقين الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك Odgovor je lahko da mi ćemo spomenuti samo neke hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojima nas upozorava naš poslanik da bi nam se moglo desiti ono što nam se danas dešava. U jednom od tih hadisa koji ga bilježi imam Ahmed od Abdullah ibn Omara kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Iza tabajatum bil ainati wa akhadtum aznab al bakari ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada budete trgovali s kamatom, odnosno kada budete radili s kamatom i kada se budete uhvatili za kravlje repove i budete zadovoljni sa onim što posijete i ostavite džihad, onaj džihad o kojem smo mi govorili i pričali Allah će spustiti na vas poniženje koje se neće podići od vas dok se u potpunosti ne vratite vašoj vjeri to je problem muslimana onih koji sebe smatraju muslimanima i sredinicima islama. Dakle, Dunjaluk je okupirao muslimane. Međusobna trvenja, međusobna mržnja, međusobna zavidnost i oholost, to je ono što karakteriše muslimane. Vidjeli ste na islamskoj konferenciji Na islamskoj konferenciji prije napada na Irak gdje se sastali nekakve muslimanske vođe da se dogovore i da zauzmu nekakav stav. Vidjeli ste kako jedni drugi vrijeđaju. Onaj iz Kuwaita napada onoga iz Iraka, ova iz Iraka govori ome da je majmun, da je glup i tako dalje. Međutim da se kojim slučajem pojavio tu buš, vidjeli bismo kako bi mirno stajali pred njim i slušali šta će ovaj kazati. A Resul Salam Selem u drugom hadisu kaže Jušiku an tada alejkum ul umamu kama tada al ekelatu ala saqaatiha. Bojim se da se protiv vas ne okupe narodi, kao što se gladni ljudi okupljaju oko sofre. Pitali su, ja Rasulallah, hoće li nas sada biti malo? Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kella innekum jevme idin kefir, naprotiv vaše tada biti puno, walakin gutha unka gutha is sejl. Međutim, bit ćete poput mulja kojeg nosi voda, kojeg nosi voda, Allah Đalešanuhu će iz srca vašeg neprijatelja iščupati strah, a u vaša srca će ubaciti vehn. Wa mal vahnu ja Rasulallah. A šta je vehn? Upitaše o Allahu poslaniće. Poslanica sallam odgovara hub dunija wa karahijetul maut. Ljubav prema dunjaluku i preziranje smrti. Ljubav prema dunjaluku i preziranje smrti. Mi ne kažemo, jer Islam to ne kaže, da ne treba raditi, ali dunjaluk i sve što je na njemu treba da bude sredstvo, a ne cilj, ne cilj naš, jer naš cilj je ahiret i džennet, i to smo zaboravili, i preziranje smrti, kao da mi nemamo Kur'an i sunnet, i kao da nismo svjesni će na smrt stići. A Omer radijallahu ta'ala je rekao, nahnu kaumu ne'azan Allahu bil Islam, o mehmu tagajna l'izzata bi gajrihi edallan Allah. Mi smo narod kojim je Allah dao ponos sa Islamom, i kad god budemo tražili ponos ponos mimo islama, Allah će nas poniziti. Dakle, to je uzrok. To je uzrok našeg stradanja i našeg patnje. I dok se potpuno ne vratimo vjeri, ne vratimo islamu, nema, nema uspjeha. I ono što bismo mogli preporučiti jedni drugima kao muslimani, kao vjernici u ovom teškom trenutku, jeste Dakle, prije svega vraćanje Kur'anu i sunnetu. Zatim, preispitivanje davetskog, odnosno odgojnog i naučnog programa i postavljanje tog programa na zdrave temelje, na temelje Kur'ana i Sunneta. Jer vallahi, ako te stvari ne promijenimo, naše mlade generacije će stradati i propasti, otići će u zablodu i ostati, ostati u njoj. I patit će i proklinjati one koji nisu, koji nisu upozoravali na te stvari koji nisu objašnjavali, objašnjavali pravu istinu. Zatim, Ono što kod nas mora da bude jeste ozbiljnost i predanost u radu i nevezivanje plaho za dunjalu kako smo kazali. Zatim pogled dalje od situaciji bez obzira kako ona bila teška. Musliman ne smije gledati ispred sebe. Mora gledati dalje od situaciji jer iskušenje su neminovna na ove dunjaluku. I nadamo se da ta iskušenja budu za nas budu za nas univerzitet iz kojeg ćemo izići jaki, čvrsti, iz koji će izići velikani, ličnosti velike, reformatori i tako dalje. Dakle, bez tih iskušenja ne može se, ne može se pokazati ko je kakav. I ona su za nas išala samo dobro, samo dobro kao vjernike, a ne, a ne zlo i tako i trebamo posmatrati i treba da nam bude jasno da će istina pobjediti onoga dana kad bude imala dovoljno svojih pristalica koji će se boriti za nju. Zatim, ono što je važno pomenuti jeste da kad smo spomenjali vjeru i potpuno vraćanje vjeri, na tom planu najviše mora poraditi islamska ulema, zatim muslimanski intelektualci koji će sigurno pred Allahom najviše odgovarati za stanje muslimana. Oni su ti koji trebaju da budu ili britka sablja koja će razdvojiti istinu od laži, biti istinski uzori, hrabri, dostojanstveni, ponosni, takvi da će ljudi uzeti kao svoje uzore i kao svoje vođe i osjećati se uz njih sigurno ili će biti kukavice i izdajnici koji će radi svoga komoditeta izdati najuzvišenije principe a to nikako ne bi trebalo da se nikako ne bi trebalo da se desi zatim trebamo posjedovati uzvišene težnje biti iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala i biti spremni na žrtvu dakle posebno u današnjem vremenu zatim Naša deviza životna trebala bi da bude Kur'anski ajet Kul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin Reci moj namaz i moji obredi, moja smrt i moj život pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala Dakle, da se posvetimo tome i da na taj način razmišljamo Da na taj način razmišljamo i da ne mijenjamo svoj stav I da ne mijenjamo stazu na koju nas je uputio Allah subhanahu wa ta'ala i kojem kročimo i koja nas jedina vodi ka cilju kao što je rekao uzvišeni minel mu'minin riđarun sadaku ma'ahadu Allahe alaihi minhum men kada nahbeha minhum men jentavir vama baddalu tabdila u suri Ahzab među mu'minima ima muškaraca ima ljudi koji su ispunili obećanje dato Allahu Đelešanuhu neki od njih su poginuli dakle umrli su na tom putu a neki to čekaju i ništa nisu promijenili bez obzira kakvo iskušenje, kakva situacija bila, vjernik ne mijenja, dakle svoj smjer ide siratom mustafimom i na njemu ostaje i na njemu umire i na njemu inša Allah će biti proživljen. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti na istini, da ujedini muslimani na tevhidu, da nas pokupi u Kur'an i sunneta, molim Allaha da bude zapravili svoje istine, na uniski na vjernike i kolovođe kufra. A ono što mi možemo učiniti, jeste da ne zaboravimo naše braću u dobama i da ne zaboravimo postati jedni druge na pomaganje jedni drugima u svakoj situaciji, da uvijek budemo na usluzi bratu muslimanu, sestri muslimanki, da ne pritekimo pomoć, da se tako osjećaju sigurni u ovim teškim vremenima, jer to će nam vratiti samo pouzdanje ti vjeru i nadu inša Allah to vas Allah nagradi subhanaka wa hamdik ashkanu ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا ويستعيذ بالله من حيف وتقصيري لأنشف الشهدا والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير ويبتغي الصدق على يرضى به بدلا ويستعيذ بالله من حيف وتقصير وينشف الشهد والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير هذه معالم خير قد بدت وجلات حقا يبين بتيسير وتنوير هذه معالم خير قد بدت وجلات من يبين بتيسير وتنوير تنوير